An Fhiolar agus an Mada Rua. Bhí fiolar ag soláthar dá hál maidean. Do chnuic sí ag bruach pluaise dhá ghrianadh féin coileán an mhada ruaidh. Do thuirling sí air agus do sciob sí chun siúil é 'na dhá crobh. Chnuic máthair an choileáin í ag imeacht agus an coileán aici. Ó, ar sise, ar ghrá th'oinigh a éin uasail ná beir uaim mo choileán breá beathaithe rua agus gan agam ach é. Níor thug an iolar aon toradh uirthi. Bhí daoine i gcóngar na háite agus althóir déanta acu agus bhí tine acu ar an althóir chun íbirte. D'imigh an mada rua agus do sciob sí den altóir smailín adhmaid agus é ar lasadh. agus siúd anonn í go dtí an crann daraí 'na raibh nead an iolair thuas ann. Bhí cruinniú mór do dhuilliúr fheóchta agus do bhrosna agus do chipíneacha ag bun an chraínn. Nuair a chnuic an iolar an mada rua ag teacht agus an tine aici tháinig scanradh uirthi sula loiscfí an nead agus a hál, Ó! stad, stad! ar sise, gheobhair do choileán, Thug sí léi anuas an coileán láithreach agus chuir sí uaithi é slán folláin ag bruach na pluaise mar a fuair sí é. An múineadh ná dein an éagóir. Dá shuaraí é an té go ndéanfair an éagóir agus an lámh láidir air, beidh sé suas leat ar chuma éigin, luath nó mall, agus ní tu is fearr a thiocfaidh as.